que que, que que. Los siete sin en la boca, vaso fue con rebol y boca. No estamos buscando la tuca, se mueven los pollos sin papa y sin yuca. Tengo bajo cero la nuca, y encima la que lo machuca. Damos motivo cabrón, y te volamos la peluca. Que vivan los tan y los cueros, seguimos haciendo dinero. Yo voy a hacer leyenda con Dios de primero, y de puta en la calle me muero. Son todos los tarjeteros. Chucky también los quileros. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero y puta en la calle me muero. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero y puta en la calle me muero. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero y puta en la calle me muero. I'm finna like uh, Three shots like who he, uh. I fell asleep in the two-seat, uh. Fuck that shit, I'm too street, uh. I been getting money before the deal. I fuck that bitch and she off a pill. She seen the ice and she caught the chills. I'm getting top on the top of the hill. Dale, mami, que lo que pasa aquí. If I back out, is you gon' come get me sloppy? She like, oh my, papi. <laughs> Quítamelo, panty. Ha. <laughs> los city sin en la boca, se fue con rebol y boca. No estamos buscando la tuca, se mueven los pollos sin papa y sin yuca. Tengo bajo cero la nuca y encima la que machuca. Damos motivo cabrón y te volamos la peluca. Que vivan los tan y los cueros, seguimos haciendo dinero. Yo voy a hacer leyenda con Dios de primero y puta en la calle me muero. Son míos todos los tarjeteros, los chuquis también los quileros. Yo voy a hacer leyenda con Dios de primero y puta en la calle me muero. Yo voy a la leyenda con Dios de primero y puta en la calle me muero. Yo voy a la leyenda con Dios de primero y puta en la calle me muero. Plomo plata. Tú decides, nombre brego con rata. Al primer fantasmeo la saco chambeo, cabrón, y te quemo la pata trata, postdata, no me subo al ring con una chata. Lo último que vas a ver las balas de laca, como te traspasan la lata. Versace, la bata, mi bicho te trata. En el culo de tu jeba, ya yo le metí porque puta que es tremenda sata. La envidia te mata, palomo en lata. No trate de forzar y quédate en tu esquina, el que yo estoy afogata. Yo tengo el vaqueo en la calle y los barrios. Y tú sigues seteando y mamando en el bando contrario. Posemos la boca, evita comentarios. Aquí metemos mano y somos millonarios. Los sin en la boca, vaso con rebol y boca. No estamos buscando la tuca, se mueven los pollos sin papa y sin yuca. Tengo bajo cero la nuca, y encima la que los machuca. Damos motivo cabrón y te volamos la peluca. Que vivan los tan y los cueros, seguimos haciendo dinero. Yo voy a hacer leyenda con Dios de primero y puta en la calle me muero. Son míos todos los tarjeteros yo voy a ser leyenda con Dios de primero y un puta en la calle me muero. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero y un puta en la calle me muero. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero y un puta en la calle me muero. A los tigres, Y para los barrios calentones. Faro, que lo voy a hacer, New York City, gang shit. Los con los domes, controlando latino. Gang. Carbon Fiber Music. La presión, hijo <laughs>